Piranha, parceiro, vai fazer a vida mijar, vai e gozar siroque. Aí, fudeu, hein, ladrão? É a volta dos que não foram. É Ula novamente, cria da favela. É, tchau pra eles, é pau pra elas, é tchau pra eles, é pau pra elas, é tchau pra eles, é pau pra elas, é tchau pra eles, é pau pra elas, é pra eles é pau pra eles. E a ruinha tá como? Zaquinache tá como? Hidroponte tá como? Mandelão tá como? Tá do mal, tá do mal. Só xereca, só xereca, só xereca, só xereca, só xereca do meu pau. Só xereca, só xereca, só xereca do meu pau xereca, sua xereca, sua xereca no meu pau. Sua xereca, sua xereca, sua xereca no meu pau. Sua xereca, sua xereca, sua xereca no meu pau. Nós dois dentro do barraco é pouco, pouco, vapo, vapo. E fica de pato no chão se mete pau no bucetão e joelho ralado. Aí bate a buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta, buceta no saco. A buceta no saco, aí bate a tchaca, tchaca no saco. A tchaca no saco e bate a buceta, a buceta no saco. A buceta no saco e bate a tchaca, tchaca no saco. A tchaca no saco. A tchaca no saco. Filha da putinha, galinha. Filha da putinha, galinha. Vai desce cap, desce cap, desce cap, desce cap, desce cap, desce cap, desce cap, desce cap, desce cap, desce cap, desce cap, desce cap, porra da xerequinha. Vai com a xerequinha e sobe com a porra da xerequinha balinha, desce a porra da xerequinha. Vai com a xerequinha, sobe com a porra da xerequinha. Balinha, filha da putinha. Quando o André tá tocando a piranhona, obedece. Só bucetão sobe, só bucetão desce. Só bucetão sobe, só bucetão desce. Ah. Só bucetão sobe, sobe, só bucetão desce, desce. Só bucetão sobe, sobe, só bucetão ah, desce. só bucetão sobe, só bucetão desce. Só bucetão sobe, só bucetão desce. Filha da putinha. Ei, Guilherme Licó, rei do lança. Lança a música pra caralho.